ang kinaiyahan. Sa labay nga mga katuigan, ning mahayag ug matahumtang kalibutan. Ang atong kinaiyahan, giampingan sa atong mga katigulangan, kay mugna sa kaitasan. Di angay hilabtan og panamastamasan. Ang mahabog tang kabukiran, ang maanindot nga kalasangan ug kakahuyan nga gibatugan sa mga kalanggaman ang awit sa mga siloy nga kanhi kanunay natong mabatian nga karon dili na nato makit-an ug madunggan kay giguba naman ilang mga Pinoy anan ang tinaw nga kadagatan nga sa mga isda gilangoy-langoyan ug diha mabuhi ang kabus nga katawhan wa na di na nato malantawan gitabunan sa mga yuta nga gitamukan. Binuhatan sa way puangod nga kagamhanan. Ang tinaw nga mga kasapaan nga mitadlas-tadlas sa atong kabukiran nahanaw na giguba sa mga lampingasan. Pagka makaluluoy sa atong kinaiyahan nga gibuhat sa Dios alang man kanatong mga katawhan apan giguba sa walay kaluoy nga kagamhanan apan putlon ta kining tanan mga kaigsuonan ang atong pakigbisog atong palapdan maghiusa kita ug magtambayayong hiniusang kusog atong andamon atong ipabalik ang malabong tang kalasangan ang kinayahan nga gimahal sa Pilipinhong katawhan